radio and let's have some music. God eftermiddag och välkomna till Radio Sigtuna 88,2 och Jazz ETC. Ja, vi har kommit fram alltså till den sista sändningen före ett sommaruppehåll och nästa sändning kommer att bli först den 18 september. Men den här som ligger framför oss nu och tre andra kommer förmodligen att ligga då på webben under sommaren för den som vill höra lite av de gamla några gånger till. Och eh, jag heter Leif Hallin och föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning och idag så är det den 5 juni år 2019 och det är vecka 23. Och dagens eh, Innehåll, ja, jag tänkte i början spela en del av det som jag spelade för 20 år sedan. Jag, jag var ganska flitigt tydligen i juni 1999. Det var hela tre sändningar att två timmar och det var den andra och den nionde, den 16 juni 1999. Då körde jag Jazz etc. Och från de sändningarna så har jag hämtat några inslag som jag tyckte man kan höra en gång till. Ja, några av dem har jag faktiskt spelat några gånger däremellan också. Så kan det vara ibland. Och efter det så har jag ett litet inslag om en trubadur, om man nu ska kalla honom för det, som avled för bara några få dagar sedan, mindre än en vecka. Han heter Leon Redbone och har varit lite av eh, seriefigur till och från i detta program, i alla fall en bit in i 2000-talet. Och sen har jag ett avsnitt med Glenn Miller från 1939, en livesändning från radio där det svänger ganska friskt, betydligt mer än vad det gjorde på 78. Och sen sista avdelningen, det blir från 30-talet, nästan allting från 1932 och sen en liten svensk knorr på slutet också. Men jag tänkte inleda med ett storband. Det storband som jag har ofta, ofta inlett med under alla dessa år med jazz etc. Música Ja, det var Count Basie det från en platta som var alldeles sprillans nu 1956 och hette Hall of Fame och det de spelade där det var Big Red. Där en del av hans framstående solister vid den tiden hördes av. Thad Jones spelade trumpet, Frank West på flöjt och så var det två trombonister, Benny Powell och Henry Cooker och sen tenorsaxen Frank Foster. Ja, det där var med alltså i ett program för 20 år sedan och det gäller även nästa. Jag var tydligen vågad värre och spelade eh, Art Blakes Jazz Messengers. Jag hade i alla fall den här mest kända plattan där Moaning bland annat finns med och Blues March också. Det här var det riktiga eh, Art Blake-bandet enligt de som är experter på detta och han hade då Lee Morgan på trumpet, Lee Morgan som har blivit känd på nytt kan man säga på eh, många år efter sin död. Han blev nämligen mördad av sin fästmö en gång och det gjordes en dokumentärfilm om Lee Morgan för bara något år sedan eller ett par år sedan kanske. Så att många fick en speciell bild av honom. Men eh, här i slutet av 50-talet så är han en av folket då runt Art Blakey som alltså spelar trummor och sen har vi en bra kompositör i bandet som spelar tenorsax. Han heter Benny Golson. Och det är han som har skrivit det vi ska höra här som heter Are You Real? Och jag ska väl dra rytmensektionen förutom Blakey vid trummorna så finns Bobby Timmons piano som också skrev ett och annat, bland annat Moaning just. Jamie Merritt spelar bas. Are You Real heter alltså det här. Blakey och hans mannar från 1958. Are You Real, ett opus utav Benny Golson. Nu en helt annan stil. Min speciella trumpetarfavorit av de där överlevarna, Wild Bill Davison, han levde mycket längre än alla de andra i den generationen. Han var född Eh, 06 och levde ända fram till 89 och var i alldeles utmärkt form egentligen ända in i det sista. Jag hade turen och förmånen att se honom flera gånger live dessutom. Han berättade väldigt roliga historier dessutom och var allmänt lite full i fan sådär. Så att det var otroligt trevliga aftnar med honom på Mosebacke och på andra ställen. Han åkte runt som en äldre statsman i alla länder i hela Europa. Han var bakom järnridån också innan murarna föll och var välkommen där också. Det gjordes inspelningar med honom överallt och det fanns vissa låtar som de krävde helt enkelt att han skulle spela. Jag tänkte köra en av dessa, även om det här är en som är gjord redan 1962 i USA. Från för övrigt den LPn som Wild Bill Davison själv tyckte var hans favorit inspelad alltså 62 där han har fina medarbetare, bland annat Vic Dickinson på trombon. Och den här melodin då som han ständigt fick spela, den heter Blue. Ibland heter den bara Blue, men ibland heter den också Blue and Broken Hearted. Och den hade han för övrigt spelat in på 40-talet en gång med Bing Crosby också. Jag tror möjligtvis att det var den första inspelningen som Wild Bill gjorde av den. Men sen finns det hundratals versioner. Men det här var hans egen favorit. Carl Bill Davison som spelade kornett om man ska vara korrekt här. Och jag ska väl nämna den där fina pianisten också. Han heter Dick Wellstood och spelar i vanliga fall mera i Fats Waller-skolan. Och trombonisten som sagt Vic Dickinson. Både Wild Bill och Vic, de var de enda i hela världen som lät så här och det är ingen som har låtit som de här senare heller så det är förmodligen alldeles omöjligt. Det finns ganska många sångerskor och sångare för all del också som har gått i Bessie Smiths fotspår och sjungit in plattor som har varit hyllningar till henne. Jag hörde nyss när jag satt och väntade på att sätta igång programmet hörde jag lite på slingan när jag hörde då Dinah Washington där och Dinah Washington gjorde bland annat en alldeles utmärkt LP där hon sjöng Bessie Smith-låtar. Juanita Hall gjorde det också. Det var hon som sjöng Barley High i South Pacific i originalversionen från Broadway till exempel. Hon gjorde en alldeles underbar platta. Men finaste plattan i den här samlingen det är Laverne Baker som var någon slags rytmen and blues, bluessångerska och soulsångerska som gjorde väldigt mycket plattor för skivbolaget Atlantic. Och hon gjorde en platta just där hon hyllar Bessie Smith och har ett underbart band bakom sig dessutom. Så nu fick ni nyss höra då Wild Bill Davison på kornett. Nu får ni höra en alldeles fantastisk trumpetare, Buck Clayton, som spelar ett solo när Laverne Baker levererar Gimme Pigfoot. Listen here. Up in Harlem every Saturday night when the highbrows get together, it's just too tight. They all congregate at the all-night strut. And what they do is a tut-tut-tut. Old Hannah Brown from Wake Forest Town gets full of corn and starts breaking them down. Just at the break of day, you can hear old say. Give me a Bigfoot, yeah, and a bottle of beer. Send me gate, I don't care. I feel just like I want a clown. Give the piano player a drink because he's bringing me down. He's got a rhythm, yeah. When he stomps his feet, he sends me right off to sleep. Check all your races and your guns. We're gonna be resting when the wagon come. I want a Bigfoot, oh, and a bottle of beer. Send me He's got a rhythm, yeah. When he stomps his feet, he sends me right off to sleep. Check all your razors and your guns. Do the shim sham shimmy till the rising sun. I want a Bigfoot. Ja, det var alltså Laverne Baker det. Och eh, vi ska lyssna på eh, Woody Herman nu. Och eh, då har vi en melodi som har blivit eh, väldigt känd därför att den var med på en platta med eh, Frank Sinatra 1956, den där LP-skivan som heter Songs for Swinging Lovers. Där fanns Making Whoopi med. Och eh, den melodin härstammar ursprungligen från 1928. Då var den med en musical där Eddie Cantor stod på Broadway-scenen och sjöng den. Och ett par år senare så sjöng han den igen fast i en färgfilm i tvåfärg, en sån här tidig färgfilm. 1930 eh, där eh, som hette för övrigt bara Whoopi. Men Sinatra var väl den som spred den här i mitten på 50-talet ganska mycket och det var Walter Donaldson och Gus Kahn som skrev den här tillsammans. Donaldson stod för musiken. På Sinatras platta, där finns ju Harry Sweets Edison med på många ställen, spelar obligat eller spelar solon. Just i Making Open har jag för mig att han inte spelar eh, obligat, men det gör han istället på den här plattan med Woody Herman som inspelat året därpå, alltså 1957. Och för att ge lite mera tyngd åt det hela så finns även Ben Webster med eh, på tenorsax. Och Woody Herman han började ju en gång som sångare. Han var ju klarinettist naturligtvis också och spelade utmärkt altsax i Johnny Hodges-stil men sångare började han som och lite då och då så gjorde han rena sångplattor och så är det här. Eh, den här plattan den heter för övrigt, ja vad heter den? Jo den heter Songs for Hip Lovers, Making Whoopi. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing to make whoopee. Picture a little love nest way down where roses cling. Picture the same sweet love nest. Think what a year can bring. He's washing dishes, baby clothes. He's so ambitious, even so's. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making whoopee. She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. She sits alone most every night. He doesn't phone her, he doesn't write. He says he's busy, but she says, Is he? He's making whoopee. He doesn't make much money only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you'll pay six to her. He says, now judge, suppose I fail. The judge says, budge, right into jail. You better keep her. I think it's cheaper than making will be. That's what the man said. It takes a whole lot of bread to make whoopee. Ja, Woody Herman i Making Whoopee. Ben Webster hörde ni på tenorsax där och så var det Barney Kessel på gitarr också. Och i bakgrunden sordinerat, här är Sweets Edison. Sen har jag en version av Petit Fleur som var min allra första. Jag gick aldrig på det där med att köpa Chris Babers version. Den fanns ju annars på hitlistorna blandade med Elvis-skivor och Siw Malmkvist på sin tid. Det var för övrigt inte trombonisten Chris Barber som spelade på den utan det var hans klarinettist Monty Sunshine. Och det där var 1959 gick högt upp på försäljningslistorna både i USA och England och även i, i Sverige. Eh, Melodin den skrevs in i Becher redan 1952 och då passerade den tämligen obemärkt. Ingen, ingen märkte någonting av det då och eh, sen återutgavs den där 52-inspelningen i slutet av 50-talet och det var så dags då. Det var samma år som Cindy Bechet dog. Men många andra spelade in den och min eh, version det blev favori, favoritklarinettisten Edmund Halls Eh, en stor LP, en av de två LPn som kom ut under hans levnadstid, i, alltså i hans eget namn. Det fanns ju en massa annat han gjorde också. Han var ju med Louis Armstrongs All Stars och han gjorde en massa annat också. Men i hans eget namn kom det bara ut två LP. Den ena hette just Petit Flö och den ska vi höra nu. Petit Fleur och han hade med sig Ellis Larkins piano, Milt Hinton bas och Jimmy Crawford trummor och den där var inspelad 1959 och denna LP köpte jag redan när den var alldeles ny. Och jag har den kvar, den är fullt spelbar. För säkerhets skull så har jag den på andra exemplar också, plus CD dessutom. Hängslen och svångrem gäller när man ska ha vissa plattor. Ja, jag sa att det var en av två plattor som han gjorde i eget namn under sin levnad. Det gäller även nästa herre som heter Lawrence Brown, den typiska sidemannen eh, på trombon. Eh, Ellington ägnade han 29 år av sitt liv, en första omgång 32 fram till 51. Och sen var han frilansare och han var med Johnny Hodges som också bröt sig ur Ellington-bandet en tid i början av 50-talet. Sen återvände han till eh, Ellington 60 och spelade sen till 70. Och sen bara slutade han tvärt. Han eh, Medvetet hängde han kvar sin trombon och hans, sitt fodral hemma hos en faster eller moster någonstans. Så åkte han hem medvetet till Kalifornien där han bodde och gjorde helt andra jobb och tog aldrig mera i en trombon trots att han är absolut en av de främsta som har funnits på detta instrument. Och Ellingtons band hade ju inte låtit som det gjorde om inte han hade varit med. Det var ganska många specialnummer som skrevs åt honom eh, Rose of Rio Grande till exempel. Det är ju inte en Ellington-låt men den är i vilket fall en typisk specialare av eller med Lawrence Brown ofta. Vi ska höra ett nummer från en annan skiva då som kom ut i hans namn på skivbolaget Impuls. Och där har han med sig Johnny Hodges bland annat på altsax och Stompy Jones den skrev Ellington och den spelades in första gången 34 med Lawrence Brown är ungefär i den rollen som han har här i, i början. Annars är det ju ingenting i den här inspelningen som liknar originalet förstås. Den här är inspelad 65. Trombonisten i slutet där var återigen Lawrence Brown som också inledde. Däremellan fanns det en annan trombonist som hette Buster Cooper och sen hade ni Jimmy Hamilton på klarinett och Harold Ashby som spelade tenorsax. Ellington Folk alltihopa vid den tiden och den tiden var 1965. Och så tänkte jag avsluta den här lilla delen som är alltså musik som jag spelade i juni 99 i de tre, från de tre program som jag sände i juni 99 har jag plockat en del som jag tyckte var lite extra bra. Och det följande är väl lite avvikare på det sättet att det är inte så ofta som jag har spelat någonting från eh, Tamla som det hette från början, sen Tamla Motown. Motown står för Motortown och det var Detroit och där fanns det ett skivbolag som ni kanske känner till i Sverige var det inte så många artister därifrån som slog sig där riktigt ordentligt utöver eh, eh, Diana Ross förstås och The Supremes. Men det var ju ett, ett, helt imperium som fanns vid den tiden och det tillverkades mycket riktigt återvärda bilar i den staden vid samma tid också. Nu är skivbolaget sedan länge borta och biltillverkningen likaså till Donald Trumps stora förtret. Nu ska vi ta och lyssna på en Motown-inspelning från 1966 med en sånggrupp som jag gillar skarpt som heter Four Tops och de sjunger In the Still of the Night. In the still of the night As I gaze from my window fly, my thoughts race to you. In the still of the night, while the world is in slumber, all the times without number, darling, when I say. like the moon growing dim on the rim of the hill in the chill still of the night in the still of the night as I gaze from my window at the moon and its light my thoughts all stray to you. Baby, still of the night. While the world is sitting in slumber, times without number. Baby, when I say to you, Four Tops. Och ja, låten skulle sluta så där. In the still of the night. Ja, det var ju inte allt för stilla där. Ja, då lämnar vi alltså den där 1999-inspelningarna. Ja, de var inte därifrån men jag spelade dem här i några program i juni 99, 20 år sedan alltså. Sedan dess har det tillkommit en del artister och det följande är någonting som egentligen först in på 2000-talet någon annan upptäckt åt mig. Och den här herren som var född 49, han hette från början Dick, Dick Gobalian. Och eh, han var född på Cypern och hans föräldrar var från Armenien. Och han avled för bara ja, den 30 maj, så det är mindre än en vecka sedan. Och eh, Eh, jag började köpa plattor med den här herren någon gång runt 2009, 2010 någonstans tror jag och jag har fått ihop rätt många album vid det här laget. Jag läste mig just till, just jag har stått ganska mycket om den här herren som heter Leon Redbone för det mesta. Som artist så stod det att han hade åstadkommit 18 LP-album och ja, en del kom på CD senare också. Han har inte varit speciellt verksam sedan 2015 men nu är han alltså borta. Och att jag gillar den här herren, ja det berodde att han hade, på att han hade en väldigt rolig approach. Han eh, eh Ja, han uppträdde i Panamahatt och så hade han solglasögon, svart slips ganska cool typ skulle man kunna säga. Satt ofta uppe på en pall och hade rätt så basig röst emellanåt. Men det som framförallt jag gillade med honom, han började uppträda någonstans i början på 70-talet för övrigt i Kanada, runt Toronto till att börja med, ska sägas. Jo, det som jag gillade speciellt det var att han tog upp såna här gamla konstiga låtar som jag gillar. Som normalt sett såna här artister inte brukar sjunga. Till exempel det följande som härstammar från 1934 och heter All I Do Is Dream of You. Skriven av Nassio Herb Brown och text utav Arthur Freeds. Här kommer alltså Leon Redbone. I do the whole night through is dream of you. With the dawn I still go on, dream of you. Your every thought, your everything, your every song I ever sing. Summer, winter, autumn and spring. Were there more than twenty four hours a day? They'd be spent in sweet content, dreaming away. When skies are gray, when skies are blue, morning, noon, and nighttime too. All I do the whole day through Han spelar i vanliga fall gitarr men möjligtvis hade han hjälp här utav Frank Vignola. Annars så klarar han sig alldeles utmärkt framförallt på kompgitarr även om han inte är någon större solist. Här hade han med sig en del folk som förutom Frank Vignola på gitarr så fanns också Herb Gardner på trombon. Nästa melodi är lite av en, eller blev så småningom en stapelvara bland eh, countryfolket, det ska säga western swingbanden på 30-talet. Right or Wrong härstammar från 1921 men blev lite av eh, Western swing stapelvara genom Bob Wills och Milton Brown som är två portalfigurerna av den tidiga Western Swing-musiken. Som spelade in den, båda spelade in den 1936. Och dessbättre så tog Leon Redbone upp den också men det finns många senare inspelningar av countryfolk som har sjungit in den här. Men den här versionen är inte så tokig. Maybe I am right, maybe I am wrong. But someone else makes love to you. Don't blame me for feeling blue. Do you pass me by? I don't know just why. I can't get you off my mind no matter how I try. Right or wrong, I'll always love you. Though you gone, I can't forget. Right or wrong, I'll keep on dreaming till I wake with the same old regret. All alone, I thought I'd lose you till I pray that you be true, oh Lord, in your heart. Please just remember that along I'm still in love with you. awake with the shame or regret. All alone, I thought I'd lose you. Still I prayed that you'd be true. Oh Lord, in your heart, please just remember, right or wrong, I'm still in love with you. Oh, ja, det var alltså Leon Redbone Han bugade sig lite lätt där mot sådana där som Jimmy Rogers och Hank Williams som ju också var i countrybranschen och gjorde tidiga inspelningar och joddlade lite emellanåt. Ja, sista och tredje exemplet för denna gång med Leon Redbone. Jag får väl återkomma till honom. Han avled alltså för en kort tid sedan och det här är en liten salut till honom. Och Eh, sista melodin är lärde jag mig bara för några få dagar sedan att den är från 1917 och det berodde på att det fanns när jag slog upp titeln på den här låten som heter Some Sweet Day så fanns det två melodier. En var från 29 och var en helt annan melodi. Sen kollade jag den från 1917 och då lät det precis som min favoritinspelning annars som är med Louis Armstrong från 1933. Han spelade in i Chicago. Den med sitt storband där. Och sen har McKinneys Cotton Pickers, ett Detroit-band, spelat in den också redan 1928. Sen är det inte så många som har rört den, men Leon Redbone han kunde inte låta bli att tafsa på den. Så här kommer alltså Some Sweet Day med Leon Redbone. Although it's spring, the birds don't sing. You are leaving me today. It's not the first time my poor heart has been in pain this way. In winter time, you're good and kind, forever by my side. When summer's near, you disappear. Don't even say goodbye. You're gonna long for me someday but I'll be far away. Cause when the cold wind does blow with its ice and its snow, then your heart soon will melt for each sorrow I have felt. And when your friends turn away, time will prove what I say. Now's your time, I'll have mine some sweet day. It's not the first time my poor heart has been in pain this way. In winter's time, you're good and kind, forever by my side. When summer's near, you disappear, don't even say goodbye. Cause when the cold wind does blow with its ice and its snow, then your heart soon will melt for each sorrow I have felt. And when your friends turn away, time will prove what I say. Now's your time, I'll have mine some sweet day. Ja, Leon Redbone, frid över hans minne. Nu ska vi eh, ta och lyssna på Glenn Miller. Han är inte så ofta med i det här programmet men jag har ju en hel del radiosändningar inte minst med honom och de är ju klart livligare än de där Slöfox 78 som han producerade. Eh, 1939 så förekom han flitigt i radio i, från ett ställe som heter Glen Island Casino som låg i New Rochelle, det ligger någonstans nordost New York. Och och eh, ligger vid vattnet och egentligen var det här en sommarrestaurang. En ganska stor sådan, så att på vintrarna förekom det just ingenting här. Det var flera andra band som spelade här också 1938 och tidigt 39 men när Glenn Miller hade kommit dit då blev han kvar där och så var det ingen annan som kom in däremellan. Och Glenn Miller han var noggrann med att samla ihop alla inspelningar där han var med i genom radiobolaget så att han ville ha de här inspelningarna hemma. Och därför finns det så otroligt mycket radiomaterial med honom. Och de börjar ju, radiomaterialet börjar ju komma ut redan i mitten på 50-talet i stora LP-album. Eh, lite splittrat sådär. Numera så finns det vissa radiokanaler där man kan höra de här sändningarna kompletta halvtimmar eller till och med timmar ibland eh, utan avbrott. Och vi ska höra på tre låtar från den 14 juli 1939. Och det ska sägas att i bandet fanns förstås Tex Banneker på tenorsax, men även Al Klink finns med på tenorsax. Jag tror Clyde Hurley, trumpetaren, har just anlänt till bandet och hon som sjunger heter Marion Hutton. Och han som sitter vid trummorna heter Morris Pertill. Det finns naturligtvis en massa andra med i bandet också men jag kan inte räkna upp alla. Och de här tre låtarna som vi ska höra, den första är ganska lustigt därför att de kallar den för Barrel Polka, fast den heter egentligen Beer Barrel Polka. Och NBC, radiobolaget, de visst, ville inte att man skulle nämna ordet öl i sändningarna, därför fick den heta bara Barrel Polka. Så kan det vara. Däremot var de lite inkonsekventa för samma, samma radiobolag, de körde ständigt en massa radioprogram som var sponsrade av ett visst cigarettmärke. Och där även Glenn Miller då ställde upp. Men eh, cigaretter gick bra men inte öl alltså. The Jumping Jive spelas därefter och sen Hold Tight till slut. Jag tror den där sista Hold Tight den tror jag finns med på någon gammal LP någonstans. Men inte de här två första låtarna. Och det här tar ungefär 12 minuter drygt. Ja, 12 minuter 27 sekunder har jag skrivit här. The National Broadcasting Company invites you to listen to Glenn Miller's music. National Broadcasting Company is presenting music from beside the water's edge. The modern music of the nation's leading exponent of the swing trombone and one of America's ace arrangers, Glenn Miller and his orchestra. Music that invades the night from the smart Glen Island Casino just off the shore road at New Rochelle, New York. up on the list of the nation's tunes is Barrel Polka, played by the man who is at the top of the nation's bands, Glenn Miller and his orchestra. with is vocalist Marion Hutton, who looks like a lovely Dresden doll. To sing with the rest of the band, Jump and Jive. by Tchaikovsky? Uh-uh. Is it a nocturne by Chopin? Mm-mm. Is it Hold Tight by Marion Hutton? Uh-huh. time to say farewell to Glenn Miller's music, but some night soon we'll be serenading you. We've presented the music of the nation's leading exponent of the swing trombone and one of America's ace arrangers, Glenn Miller and his orchestra, playing in the smart mecca of music for moderns, the Glen Island Casino, just off the Shore Road at New Rochelle, New York. This is the National Broadcasting Company. Och det här är Radio Sigtuna 88,2. Ni hörde alltså Glenn Miller 14 juli 1939 från Glen Island Casino. Och är man van vid 78 så tycker man nog att det här var ganska mycket livligare och det var så med alla swingbanden. När, man, när de finns inspelade eh, från radion så är det mycket mera sväng och eh, roliga saker som inträffar. Det var lite stramt i studion ibland. Nu ska vi höra en rad inspelningar från 1932. Och det var ju ett år annars då skivförsäljningen i USA framförallt, i England var det inte lika farligt men i USA gick det ner och det var de lägsta försäljningssiffrorna någonsin just några år där, 31, 32, lite av 33. Men dessbättre var det några som var i farten i alla fall och spelade in skivor, bland annat The Boswell Sisters. Så vi ska höra en inspelning där de har med sig bröderna Dorsey, nämligen Tommy på trombon och Jimmy på klarinett och allsax som vanligt. Och sen en liten tempoändring mitt i låten här där ni hör trumpetaren Bunny Bergan. Och det här heter Everybody Loves My Baby. I'm as happy as a king, feeling good and everything. just like a bird in the spring. Gotta let it out. It's my sweetie, can't you guess? Wild about him, I'll confess. Does he love me? That's why I shout. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Now everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. But that letter, but that letter, down. That's why everybody loves my baby. But my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Oh. Yes, I could learn, I could that's back a name, no, don't take a learn, don't make a name, you could that's back a name, I could that's back a name, I could down. that's make a damn wiggly suck a damn, no don't make a damn wiggly walk a damn, you can that's make a damn, you can learn fuck a damn, knock it down. Um, wow, um, um, wow, um, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum yes, sugar, like a that's make a name, no glow, sugar, no glow, make a name, yeah, sugar, like a that's make a name, no glow. love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain as easy. One, one, one, one, my baby loves me. One love, one love, oh, Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. love my baby and my baby don't love nobody but me. Och systrarna Boswell, de hette Martha, Connie och Helvetia i förnamn och ofta satt Martha vid pianot. Connie var väl den som senare blev mest soloartist av dessa tre systrar som ursprungligen kom från New Orleans. Sen har jag några andra bröder, nämligen Mills Brothers och man måste inte alltid ha ord i sångerna det finns inte några ord här, men man sjunger ändå i bugle call rag och alla ljud åstadkoms av deras munnar så det finns inga instrument med här. What? Six o'clock already? Yeah, man. Boom, boom, Get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up, get up. On nerds. <laughs> Mills Brothers i Bugle Call Rag. Och så har jag Casaloma från samma år och eh, hjärnan bakom bandet det var en herre som hette Gene Gifford egentligen. Det var han som skrev de flesta arrangemangen av de mest framgångsrika låtarna. Och han eh, hade ibland på sin eh, Lottas eh, arrangemanget på White Jazz och Black Jazz. Men det gjordes också en Blue Jazz och den tror jag inte att jag har spelat i detta program. Och solisterna i det här bandet är för det mesta eh, eh ja, vi har en som heter Billy Rout som spelar trombon. Clarence Ryder spelade klarinett. Och så finns Pat Davis på tenorsax. Och det kan finnas någon, annan, jo Grady Watts, trumpetaren, finns nog med också i slutet framför allt här. Blue Jazz alltså, Casaloma 32. Casaloma-orkestern, den leddes alltså av Glenn Gray, det där bandet, men det var Gene Gifford som stod för de flesta intressanta arrangemangen. Och orkestern hade för övrigt en signatur som blev ännu mera känd signatur i just Sverige. Det var nämligen Gene Gifford som totade ihop Smoke Rings och förutom med Casaloma-bandet så är Smoke Rings tror jag, i Sverige mera känd i något annat land i hela världen eftersom Leif Andersson använde Smoke Rings som signatur i alla dessa år. Fast det var en rätt sen 50-talsinspelning som han använde sig av när han körde sina eh, signaturer, även om man ibland eh, lite omväxlande körde tidigare versioner, för det finns många versioner av Smoke Rings med Casa Loma, bland annat från 32. Men vi ska inte höra mera Casa Loma, utan vi ska höra ett annat band som spelar Smoke Rings istället, nämligen The Mills Blue Rhythm Band. Och det här är inte så dumt heller. Det är Gene Giffords arrangemang, fast det finns väl lite utsvävningar här av Ed Garland som eller Joe Garland heter han som spelar tenorsax här. Annars så följer man nog eh, samma arrangemang som Gifford skrev för Casaloma. Ja, Smoke Rings alltså med Mills Blue Rhythm Band. Det där var annars ett sånt där riktigt stompband. De flesta inspelningar med Mills Blue de är ganska så svängiga men de kunde ibland spela såna här lite lugnare saker också som Giffords Smoke Rings. Nu ska vi höra en herre som har en hög röst understundom. Han heter Cab Calloway och är väl lite av kultfigur i de här sammanhangen eftersom han hade en lång karriär och blev skådespelare på gamla dagar och fick sjunga några gånger till sen, bland annat i den där fantastiska filmen Blues Brothers. Men nu håller vi oss till året 32 då han ledde ett band som byggde på det gamla territorybandet Missourians med vissa förstärkningar här och då ska han sjunga någonting som har en sån där lång konstig titel How come you do me like you do? don't like, but peaches don't shake the tree. Get out of March and let my peaches be. How come you do me like you do, do, do, do? How come you do me like you do? Calloway 32. Det är inte lätt att veta vilka som var solister där men jag tror att det Edwin Swayze var trumpetaren och att det var eh, någon som, eh, Walter Thomas, han kallas för Walter Foots Thomas som spelade tenorsax. Ja, sen så har jag Ludde mycket då kan jag säga att Cab Calloway han spelade in den låten som Ludde ska sjunga nu också. Man märker det när man tittar på de olika artisterna, de riktigt stora som gjorde rätt mycket skivor även om det var den värsta depressionen. Eh, Ludde, eh, Louis Armstrong fanns bland dem också och både Cab och han sjunger in någonting som heter Between the Devil and the Deep Blue Sea. Och Louis version den är inspelad i Chicago för skivbolaget Okej. Música Devil in a deep blue I forgive you, cause I can't forget you. Mm, you got me in between the devil and a deep blue sea. I ought to cross you all my lips, but when you come knocking on my door, fate seems to give my heart a twist. I come running back for more. I should hate you, but Mama, I guess instead I love you. You got me in between the devil and the deep blue sea. <laughs> Oh, you little devil. Lewis årgång 32. Och eh, sista 32 inspelningen för denna gång, som är alltså sista sändningen innan sommaren, så ska vi höra Don Redmans orkester, även om inte han har huvudrollen där. Man hör honom spela lite altsax och leda bandet, men den som har eh, tilldrar sig största intresse är Bill Robinson, som ibland kallas för Bojangles, som var sångare och dansare en fantastisk dansör som dessbättre också finns inspelat på ett antal kortfilmer där man kan se hur han gör och han gör inte alls som de flesta steppare svänger omkring med armarna och bär sig åt utan han är nästan, rör sig som en maratonlöpare väldigt, eh, väldigt måttligt rör han sig men samtidigt är det fantastiskt rytmiskt. Och en av de specialiteterna det var att han dansade upp och ner för en liten trappa där trappstegen var stämda i olika toner och han hann med att dansa för övrigt med Shirley Temple också på 30-talet i en film. Och han gjorde en inspelning då med Don Redman 32 där hon spelar någonting som heter Ja, han sjunger och dansar till Doing the New Lowdown”. Det finns en annan version som gjordes vid samma tillfälle och där är det faktiskt ett par av dem som ni redan har hört ikväll som sjunger tillsammans, nämligen Cab Calloway och Mills Brothers som också gjorde den här vid samma datum för med Don Redmans orkester bakom sig. Men nu tar vi den här versionen. Listen good folks, it isn't alcohol, no yalla again at all. Thrill me, thrill me with the pep I've got. I got a pair of feet that have found that low down beat. Low down, down around the spot that's hot. Have no peace, losing my lease on living. Here's the how I'm telling you now to give in. Make 'em play that crazy thing again. I got to do that lazy swing again. Hi ho, doing the new low down. Got my feet to misbehaving now. Got a soul that's not for saving now. Hi ho, doing the new lowdown. That dancing demon, he has my feet in a trance. Cause when I'm dreaming, folks, I go right into that dance. Once you hear that haunting strain to it, I bet my life you'll go insane to it. Hi ho, doing the new lowdown. Jangles Robinson hörde ni sjunga och steppade till Don Redmans orkester 32. Sista låten för denna gång, den är från 36, men innan jag lägger på den så ska jag då ännu en gång säga, det här var sista sändningen före sommaren, så jag återkommer den 18 september med nästa upplaga av Jazz ETC och jag är Leif Hallin och Föreningen Musik för alla är ansvarig för denna sändning. Och sista artisten för denna gång anknyter en del till föregående inslag. Även om vi inte ska höra Margareta Kjellberg steppa så finns Sten Axelsson här som var låtskrivare, sångare, musiker med mera som steppar i någonting som, som ja, det heter inte Lätt på foten, men Lätt på tå i alla fall. Och den är inspelad för skivbolaget Odeon 1936. Så här sjöng alltså Margareta Kjellberg innan hon börjar med skillingtryck och sådant. Förresten, det gör hon jättebra, men det här är ju ännu roligare. En hungnesam och fängnefull sommar tillägnas alla Radio Sigtunas lyssnare så hörs vi igen i september någon gång. Så tack för mig. Hej, hej. Música har blivit tidens lösen lätt på tå Man steppar kring med tösen till en äggande melodi Rytmiskt vaggande dansar vi lätt på tå Man ut i dansens vimmel lätt kan nå sin lyckas blåa himmel Allting blir en dans på rosor då Man dansar lätt på tå